segur prima hori uh, ez dugu oraindik uh, ukan. Zentro publikoetan eh, eta ospitaletan uh, denak ukan dute, uh, zahitxetan ere, baina gu gira beti azkenak eta beraz hor gira denak erizainak, tatzaileak, gaueko langileak, denak. Hori salatzeko, prima hori da ez da deus, da eun talarrogeita iru euro net eh, hilabete uh, guziz, beraz eh, biziki importantea da, eta horrek ekartzen duena da e, jendeak, emengo jendeak joaiten direla publikora edo zahetxetarat lan egiterat. Beraz, gu ondorioak ditugu jendea joaiten dela, beraz, uh, deitu pausa egunetan besteak ordezkatzeko, Eta hori ez da normala, bar denak diploma berdina dugu eta denak hor gira lanean, beraz denentzat edo enorrentzat.